Tad uh, sāksim dievkalpojumu ar paziņojumiem dažiem. Tad uh, šovasar būs nometne, slavu Dievam, mūsu draudzē būs nometne. Tā notiks Norkalnos no 21. jūlija līdz 26. jūlijam. Ja? Tā ka tiem, kam ir darbi atvaļinājums piesakām, tiem nu, viss sakārtojam tā, lai tur būtu. Ja? Tad uh, maksa par nometni ir 50 eiro no cilvēka no cilvēka, kurš ir 16 gadi un uz augšu. Ja? Uh, tā. Un sākam pieteikties pie Silārda. Pat, ja jums nav rocība pašreiz, ja? lūdzam, lūdzam, lūdzam, Dievs parūpēsies, bet tik un tā, ja jūs gribat, ja, ja ir laiks, ja ir iespēja, vienkārši pieskaties pie Silārda, ka jūs gribat, ka jūs būsiet un pārējie viss parūpēsies Dievs. Un, protams, ja finanses uh, ir šķērslis tas nekas, jā. Ja nav tie 50 eiro, vienkārši pieskaties pie Silvārda un braucat, jā. Tāds princips mūsu draudzē, ka vienmēr, ja nav naudas, tas nekas, ir svētīgi būt kopā visiem, vienkārši braucat tāpat. Tā, tad kā parasti pirmdienās mums ir vīriešu un sieviešu lūkšanas. Vīriem jāmostās agri no rīta pirmdienās, 6.30 līdz 7.38 šīs pašas ēkas Eh, otrā pusē. Ja? Un eh, sievietēm eh, šo pirmdienu būs mainīt lokācijas vieta, tāpat pūkstens 18, bet pie Paulo ģimenes, ja? es saprotu, pie Nika un uh, pēkšņi aizmirst. <laughs> Ants, jā, es satraukums. <laughs> aizmirst. Sieviešu lūkšanas pie Nika, jā. <laughs> Smieklīgi sanāca, jā. Un tad eh, tas ir eh, virksmuišs rajons, jā. Nu tā, lai jūs tad varat ieplānot laicīgi iziet no mājām. Tā, tad 24. Eh, maijā ir velodienas, kad mēs tā kā, kā draudz arī piedalāmies tur ar viskam ir velospēdi. Vēlās pamīt 10 km. Cik sarmi, sarmīt, cik kilometri bija jāmin? 10, jā. Tie, kas vēlās 10 km atpūtas režīmā pamīt ar pedāļiem, tad pieskaties pie sarmītes. Pēdējais laiks esot. <laughs> Tā. Uh, tad vēl uh, paziņojums par, jūs visi zinat noteikti par evanģelizācijas pasākumu no mīnus uz plus un no, labāk, no slikt uz labāk, ja? pārnestā nozīmē. Un uh, tur ir sagatavot bukleti, kas ir jāizdala tā kā cilvēkiem, ja? nu, tāds evanģelizējošs bukletiņš. Tad visi tie, kas eh, var piedalīties, izdalītos, iznēsāt, paskastītēm ielikt, tad eh, pieskaties pie manis vai pie Gata vai pie Matīs, ja? tad eh, iedos bukletiņus un tad iznēsāsim. Tā. Un pēdējais paziņojums ir par, par ģimeņdienām. Tās šogad arī notiks 7. jūnijā un Dinas zina vairāk, ja? Ir kaut kādi jaunumi, ko, ko tu gribētu pateikt par to ģimeni dienu? Jā, tātad kā dalībnieki piedalīties, tas ir palīdzēt tur organizēt, jā? Tad tie, kas vēlās uh, svētīt šo pasākumu ar savu palīdzību, vienalga kāda veida palīdzību, tad pie Dinas. Dina sēž pri, otrajā rindā, jā? Vienīgai, vienīgais cilvēks otrajā rindā. Tā. Tā, labi, tad slavēsim Dievu, ja? Kā jūs zinat, viss, viss, kas mums ir, tas ir pateicoties tikai un vienīgi Dievu žēlstībai. Nevis tāpēc, ka man ir rozā kreklis, es esmu labs, ja, vai vēl neskas. Nevis tāpēc, ka man ir labi radu raksti, ja, ķēniņi tikai manās asinīs, ja, ķēniņi asins. Nu, vienalga kāda nosacījuma, ja, nevis tāpēc, bet tikai tāpēc, ka Dievs ir žēlsirdīgs un labs pret mums visiem. Tikai tāpēc mēs esam tur, kur esam. Un tāpēc eh, visi cilvēki, kas eh, ir pateicīgi, eh, slavēsim Dievu, ja? Debes tās, mēs pateicamies Jēzus Kristus vārā, kungs, ka arī šorīt varam būt šeit. Kungs, ka kopā varam nākt un, un slavēt Tev, kungs, arī ar savām balsīm Tās pateikties Tev, Dievs, jo, kungs, tiešām Tu esi labs, Tu esi uzticams. Debes tās, mēs, kungs, lūdzam, ka Tu nāc un esi šeit, ka Tu katru no mums tās ir uzrunāt un, Tēvs, paldies, ka Tu mūs esi brīnišķīgi radījis un mēs esam Tavu radību, Dievs. Viss gods un slāva Tēvs Tev vienīgi. saucam to, viņš mums atbildēs. Ja mēs skrienam pie tā, viņš tad skries pie mums, rokas pacelsim, viņš tad pacels mūs, kungu slāvēsim, viņa izglābties. sēdēs sirdīs mums, rokas šīstīs mums, sirdīs plosītās, maigi dziedēs viņš. O priekā dziedās, tava žēlastība paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. visām valodām un tautībām. Paudžu paudzes slava Tev skan, Tevi pielūdzām. Aleluja, aleluja, Tevi pielūdzām. Tu esi Dievs, Tevi pielūdzām. Aleluia, aleluia, tevi pielūdzā, tu esi Dievs. Tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. esi labs, tava žēlastībā paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastībā paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastībā paliek vienmēr. No visām valodām un tautībām Paužu pauzē slava Tev skan, Tevi pielūdzam.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 Aleluja, aleluja, tevi pielūdzām. Tu esi Dievs. deve pia luza. Aleluia, aleluia, deve pia luza. Tu és iria. say grēznieku patiešām varam nākt tavā priekšā, Dievs, baudīt tavu klātbūtni, tavu tuvumu, tavu mīlestību, tavu prieku, kungs, tavu laipnību, tavu žēlastību, kungs. Es tev pateicos, pateicos tiešām no visas sirds tev pateicos, kungs, ka tu esi dzīvs Dievs un ka tu esi reāls, ka tu esi tuvu katram mums klāt, kungs. Tad, ka mēs vienmēr skrienam pie tevis, Dievs. Dievs. mīlestībā ir daudzreiz dziļākā. Sirds mieru tevī rod, tas mani pārsteidz. mani pārsteidz. Tiešām paldies Tev, mīļais Dievs, paldies Tev, kungs, kad varam ik viens katrs Tev tuvoties, pateicoties Jēzus upurim. Paldies tiešām, kungs, šie dziesmu vārdi bija patiesi, jo vairāk mēs Tev mīlam, jo vairāk mēs spējam citus mīlēt, jo vairāk Tev tuvojamies, jo lielāks miers ienāk mūsu sirdīs. Mīļais kungs, lūdzu svētī, ka tiešām ikvienam katram no mums ir personīgais laiks ar Tevi, vieta un laiks, kur mēs esam vieni paši, nošķirt no visas apkārtējās pasaules, kur ir satraukums, ikdienas rūpes un raizes. Un mēs esam nošķirtam visam un pavadam laiku ar Tevi. Lasam Tavu vārdu, lūdzam, pielūdzam, aizlūdzam. Paldies Tev, mīļais kungs. Mēs tiešām gribam staigāt Tavā spēkā dienu no dienas. Nevis tikai svētdienās būtu iepriecināti un svētīt ar vārdu, bet visu nedēļu, visu mūsu mūždienas staigāt Tavā spēkā, Tavos brīnumos, kā Tu apsolmies, Dievs, svētā gar spēkā, gudrībā un drosmē, liecināt par Tevi, cik, cik labs es Tu, kā mainījušās mūsu dzīves, pateicoties tam, cik labs es Tu, mīļais Dievs. Mēs lūdzam, ka mūs, caur mūsu dzīvēm, mīļais Dievs, Tev vienam viss lav un viss gods pienākās. Mēs lūdzam, ka Tu spīd spoži. Paldies Tev, mīļais Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Draudz, eh, un tagad eh, bērni dosies uz svētdienas skolu, tāpēc mēs visi, kamēr vēl stāvam kājas, aizlūksim par bērniem un svētdienas skolas skolotāju. Ja? Gundaras mūs vadīs lūkšanā. Paldies Tev, Dievs, par šiem bērniem, kurus Tu esi mums devis par katru bērniņu, kas eh, mūsu dzīvē nes prieku. Tāpat es lūdzu, Dievs, lai Tu dod gudrību audinātājiem, kas ar viņiem nodarbojas, lai viņiem ir pacietība, lai viņiem ir gudrība pasniegt to, ko Tu gribi, lai viņiem ir iekšā. Un lūdzu Tev par katru, kas ir šeit, lai mēs labāk Tev izjūtam un vienmēr dzirdam un uzticamies Jēzus vārdā. Amen. Я вообще-то хотел, э, перед тем, как начинать э, делиться словом, хотел поздравить всех матерей и будущих матерей. Э, сегодня День матери, правда? Pirms dalīties ar vārdu gribēju apsveikt uh, visus mātes dienā, tāpēc, ka šodien tad lieli svētki. Спасибо Господу за наших мам, а, спасибо Богу за наших мам. Paldies Dievam par mūsu mātēm. Я не знаю, у нас в Украине День матери или нету Дня матери, но я сегодня отослал СМС своей маме. Es neesmu pārliecināts, vai Ukrainā pašlaik ir mātes diena, bet katrām gadījumā aizsūtīju arī apsveikumu saviem vecākiem. Mm -hmm. Для меня, наверное, если подумать так о матери, это а, я одним словом мог бы сказать, это такая глубокая забота, да, теплота, забота. Uh, Runājot un domājot par māti, tā, pāris vārdos tā ir tāda dziļa rūpes un jūtas par, par bērniem, par mums. Мгм. Так что еще раз могу сказать, я благодарен каждой м- матери, и, которая выносила и вырастила нас как смогла, правда. Tāpēc varu vēlreiz tikai pateikt paldies katrai mātei par to, ka ir mūs iznēsājis un izaudzinājis tādas, kādas mēs esam. А, у меня сегодня такая <clears throat> э, интересная тема. Сегодня būs tāda интересная тема. Но перед тем, как я назову о том, что я, э, о чем я буду говорить, я хотел бы задать вопрос. Pirms nosaukt tēmu, es gribētu uzdot jautājumu. А, что обкрадывает вашу радость? Kas apzog jūsu prieku vai nozog? Ir kādi varianti? Jā, вы можете смело так э, говорить. Varat droši runāt. Ну, есть так, правда, ну, <clears throat> иногда нету радости, иногда, может быть, из-за чего-то нету радости. Ну, а, хочется радоваться, хочется жить, правда, ну, наслаждаться этой жизнью с Богом. Но иногда ты смотришь, ну, нету радости. Bieži gadās tā, ka ir prieks, bet uh, kaut kas mais viņam tā kā nāk ārā un uh, gribas priecāties, gribas uh, bez mazai lēkāt un skraidīt, jā, bet kaut kas ir tāds, kas neļauj tam visam iznākt ārā un izpausties. Но вы думали иногда, когда он или грустно, или как-то, ну, что происходит там в моем сердце? Vai esat domājuši par to, kad uh, jums ir bēdīgi, kas notiek jūsu sirdīs, kāpēc nav prieka? Jā, nu, и neveiksmi, <clears throat> well, I, I, правильно. Ага. Не хватает заботы, да? Или... Kādas citas bēdas, jā? Ja? А? Стресс. Стресс. Слимим. Угу. Хорошо. Я бы хотел сегодня поговорить о такой теме, как э, преодолевая обиду. Es gribu э, parunāt par tēmu kā par aizvainojuma pārvarēšanu. ком вам такое слово обида? Zināt tādu vārdu aizvainojums? Перед тем, как буду говорить, давайте помолимся. Pirms runāt, aizlūksim. А, Прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты говорил в нашу жизнь и в наше сердце. Es lūdzu, Svētais Gars, lai Tu runā uz mūsu dzīvi, uz mūsu а, Потому что мы хотим ходить э, с Тобой и быть близко к jo, Тебе. jo mēs gribam būt, būt Tev blakus un staigāt ar Tevim kopā. Но мы не хотим, чтобы что-то обременяло или что-то обкрадывало нас. Мы Bet negribam, lai kāds apzog šo stāvokli, lai мы būtu kopā ar Tevī. Поэтому я молю, чтобы Ты благословил и говорил к нам сегодня. Топец lūdzu, lai Tu svētie un runā uz mums. Аминь. Amen. <clears throat> А, знаете, то, что я замечаю, ну, мое личное наблюдение, Mans personīgais novērojums, ну, встречаясь с людьми, говоря с людьми, satiekoties un runājot ar cilvēkiem, я почти процентов, наверное, 95 даже, можно сказать, я слышу одно и то же. esmu gandrīz uz 95% pārliet, uh, uz 95% visu laiku dzirdu vienu. О том, что меня кто-то не понял, To, ka kāds nav mani sapratis, а, меня там не заметили или меня обидели. mani nav ievērojuši, man ir ai- nodarījuši pāri. И я все слышу это в таком контексте, что человек обижен на что-то или на кого-то. Un es vienmēr to dzirdu tādā kontekstā, ka cilvēks ir uz kādu apvainojies vai viņam kāds ir nodarījis pāri. И знаете, и, и неудивительно, и то, что я вижу, даже среди нас, христиан, я слышу это так много. Ziniet, un nav brīnums, ka arī starp mums kristiešiem šī problēma ir ļoti liela. И я вижу, что многие верующие, как можно сказать, парализованы этим, обидой на кого-то или на Бога, или на кого-то, или на человека. Un daudz ticīgie ir burtiski paralizēti ar šo apvainojumu, ar aizvainojumu uz kādu. И знаете, когда мы обижены м, на что-то или на кого-то, у нас м, нет радости, правда? Tad, kad eh, mēs esam apvainojušies vai aizvainoju, vai mūsos ir aizvainojums, mūsos nav prieka. Вы со мной согласитесь, что многие отношения пострадали из-за обиды или из-за какой-то боли, причиненной нам внутри. Eh, Daudz attiecību ir eh, <clears throat> cietuši no tā, ka mūsos nav tā prieka un ir aizvainojums. Многие Jūs man люди, piekritīsiet. многие люди уходят из-за церквей, потому что какие-то отношения не сложились. Daudzi aiziet no draudzēm, tāpēc, ka nav attiecību. или каких-то свои вида деятельности за работы, ну, на работе кто-то тоже обиделся, ушел. Dēļ darba дарба ka varbūt darbā kāds ir aizvainojis Иногда мы видим в этом мире очень много несправедливости. Uh, Reizēm mēs redzam diezgan не netaisnību šajā pasaulē. Ну, Бог нам не обещал, что у все будет гладко, он легко. Uh, Bet Dievs nav mums apsolījis, ka mums viss būs perfekti un līdzeni šai Он dzīvē. сказал, у нас будут страдания, Mums трудности, būs испытания. ciešanas, uh, ciešanas, grūtības. И вопрос, как мы их пройдем. Un jautājums ir, kā mēs iziesim tam cauri. И если а, думать о самой обиде, да, Ja mēs domājam par pašu aizvainojumu, то а, под ней лежит такое, что кто-то нас или не понял, или сделал нам что-то н- против ну, нас. tad parasti kā iemesls tam ir tas, ka kāds ir mūs aizvainojis vai kāds ir kaut ko mums izdarījis ne tā. Или вопреки нашим ожиданиям или желаниям. Vai par spīti mūsu cerībām un gaidām, ka ir noticis ne tas, ko mēs gribējām. Я- Есть такое, да, вот а, мы ожидаем все время от кого-то что-то, да, жена от мужа, муж от жены. Ir tā, ja, ka mēs gaidām viens no otra kaut ko, si- eh, vīrs no sievas, sieva no vīra kaut легко. Иногда мы даже ожидаем от наших маленьких детей, что они будут там послушными. И... А, Gaidām, ka mūsu bērni būs paklausīgi, bet tas Да? И наши ожидания пук, ну, и не исполнили, да? Не... Un mūsu Гайд, э, gaid, gaidas uh, да. izkūp, ja? nenotiek tā, kā mēs gribējām. Как часто ну, бывают такие моменты, что ваши ожидания – они не были встречены, можно так сказать. Cik bieži ir tā, ka jūsu cerības netiek attaisnotas? Bieži? Ne? И я думаю, что в какой-то мере, ну, ну нормально, мы чего-то хотим, мы ожидаем чего-то, правда? Un kaut kādā ziņā tas ir normāli, ka mēs uh, visi kaut ko vēlamies, mēs kaut ko gaidām. Единственная ну, трудность в том, что можем ли мы принять, если наши ожидания не исполнятся, да? Uh, grūtība sagādā tas, vai mēs esam gatavi uh, iziet cauri tam, kas Nīst- nāk, ja nepiepildās šīs cerības. Знаете, мы иногда даже с Богом говорим, и, и наши ожидания не исполняются. Uh, Dažreiz arī runājot ar Dievu, mūsu cerības nepiepildās un nenotiek tas, ko mēs gaidām no viņa. и так легко обидеться, да, или расстроиться. Un ir ļoti viegli kļūt aizvainotam un apvainoties uz Dievu. Вы, наверное, все знаете первую историю Каина и Авеля, да? Знаете? Visi zināt, ja, pirmo stāstu par первые, Kainu un Avelu. Первые дети Адама и Евы. Pirmie Ādama un Ievas bērni. Удивительная история в том, что им нужно было принести жертву благодарение Богу. А, tas brīnišķīgākais ir, ka viņiem vajadzēja ziedot uh, ziedojumu tā kā Dievam. Да. И помните, да, Авель принес, и Каин принес, но Бог принял Авеля а, дар, а Каина не принял. Un atceraties, ja, ka Kains un Ābels, viņi viņi abi divi atnesa tā kā savu ziedojumu Dievam, bet uh, Dievs pieņēma tikai Ābelu. И Каин раз и, и очень расстроился, Un Kainis apvainojās un kļuva sarūknināts. обиделся, обиделся на Бога Apvainojās uz Dievu и на своего брата. un uz brāli savu. И с одной стороны можно сказать, ну, что Богу жалко было принять этот, ну, под, ну, как бы его дар, Uh, un var teikt, ka vai tad tiešām Dievam bija grūti un žēl pieņemt arī Kaina doto ziedojumu. принял бы дар, и, и ему было бы спокойно. Pieņemtu to un būtu miers, Ну, не принял. bet nepieņēma. Потом, и потом еще спрашивают, а чего ты там расстроился? Un pēc tam vēl prasa, kāpēc tu tāds sarūknāts esi, ja? Может, ты хочешь со мной поговорить, тебе что-то не так, да? Varbūt tu gribi ar maniem parunāt, kaut kas nav tā kā vajag. И иногда, как в нашей жизни, да, нам кто-то нас обидел, а потом говорит, а что ты, ты, брат, расстроился? Каин тоже, он не пошел, он не говорил с Богом, он оставил эту обиду внутри себя. Un Kains э, arī neaizgāja pie Dieva, neizrunāja šo problēmu, atstāja to visu apvainojumu rūgtumu iekšā. И более того, ну, эта проблема настолько в нем укоренилась, что он решил отомстить или как бы свою боль и свой бунт на брата своего, он убил своего брата, да. Uh, Un vēl vairāk šī problēma viņā iesakņojās, un viņš nolēma visu šo naidu, kas parādījās tā kā ar atriebību uz savu brāli i- izšļākt. Э, И я, и я очень верю, что а, когда Бог что-то говорит в слове своем, это очень важно. Un es ticu, ka tā, kad Dievs uh, runā, ka tas ir ļoti svarīgi. И то, что Бог говорит, э, ну, не обижайся, или если Бог нас спрашивает вопрос, Он хочет нам помочь от чего-то избавиться. Un, ja Dievs runā un saka, tad nevajag apvainoties, un ja viņš mēģina to izdibināt no jums, tad runājiet ar viņu, komunicējiet. И более того, Бог часто в своем слове говорит, ну не полагайся ты на человека. Un bieži vien Dievs savā vārdā saka, ka nevajag paļauties uz cilvēkiem. Да. Давайте мы, может, прочитаем, чтобы это было правдоподобно, что это не я придумал. Tad izlasīsim vienu raksturvietu. Psalm 116. Psalm 116. 116 8. Там говорится, лучше уповать на Господа, нежели на, нежели на людей. Psalm 116. 8. pants. 116. 116, 116 наверное, на латышском. 118, наверное. Сто восемнадцатый, да. Jā, 118. psalms, 8. pants. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Давайте еще похожий стих прочитаем. Исайя 2, 22. Изlasīsim kaut ko līdzīgu vēl Jesais 2.22. Там тоже говорит, там вообще говорится, перестань надеяться на человека. Нашел? Нет. Tā, Jēzus 2.22. Nepaļaujieties uz cilvēku, kam tikai dvaša nāsīs, jo par ko gan tas turams? Visā 2.22, 2.22, да? Да. Угу. Перестань надеяться на человека, у которого дыхание в его ноздрях. Угу. Ведь что он значит? <clears throat> Конечно, мы настолько привыкли ожидать, и, а, что наши нужды встретят кто-то другой. Мы esam tik ļoti pieraduši э, gaidīt, ka mūsu vajadzības kāds cits sagaidīs. иногда я даже замечаю, что а, люди, люди пытаются э, предугадать, что другой ну, их поймет или поймет, что им нужно. Un redzam, ka daudzreiz cilvēki cenšas tā kā sagaidīt no pārējiem, ka citi cilvēki paši uzminēs viņu vajadzības, tā kā, nu, izpildīs to, ko viņi grib, nerunājot par to. И потом они еще обижаются из-за того, что их вдруг как-то н- н- не поняли так глубоко и ясно. Un pēc tam apvainojas uz tiem pašiem cilvēkiem, ka tie viņus nesot izpratuši un uh, tik dziļi uh, Э, tās vajadzības apmierinājuši. И потом они ходят мрачно, и ты никогда и ты не понимаешь, что с ними происходит. Un viņi staigā pēc tam drūmi, un jūs nesaprotat, kāpēc viņi tādi ir. Мы не можем положиться на другого человека. Mēs nevaram paļauties uz otru cilvēku. Это не значит, что мы не должны помогать друг другу, это не значит, что мы не должны узнавать друг друга нужды. Tas nenozīmē, ka mums nav vienam otrs jāiepazīst un jāuzzina no otra viņa vajadzības, viņa problēmas. Но мы не можем, что другой человек решит наши или проблемы, или встретит наши нужды глубокие. Uh, Bet mēs nevaram paļauties to, ka otrs cilvēks atrisinās mūsu problēmas vai atrisinās mūsu vajadzības. А, Только Бог, Он может встретить и коснуться тех глубоких вещей и дать нам ту безусловную любовь, которая э, есть у Него. Tikai Dievs var mums palīdzēt uh, aizskart šīs dziļākās vēlmes un iedot mums to uh, mīlestību, kas mums ir vajadzīga un kas viņā ir. И то, что я говорил, что часто получается так, что если у нас есть эти ожидания, да, мы, они не встречаются, мы обижаемся, мы расстраиваемся. Un kā jau es teicu, bieži vien ir tā, ka šīs mūsu vajadzības, ja viņas neatrisinās, tad mēs uzreiz apvainojamies. Интересно, я немножко попытался исследовать, ну, само слово обида. Es mēģināju izstudēt tā kā vārdu apvainojums, aizvainojums. И греческое слово, ну, значит скандалон. Un grieķu valodā ir vārds skandalon, Оно, и оно переводится как обида. un tas tulkojas kā aizvainojums. то есть в какой-то мере, как, можно сказать, как скандал или что-то нерешенное, что-то неразрешенное. Savā ziņā varētu teikt, ka это, ir tā kā skandāls, ka kaut kas, Но еще более интересно, когда я начал узнавать, я, там было такое описание, что вот этот скандалон или это значение, оно а, а, обозначает часть э, капкана – Uh, Un vēl interesanta lieta ir tāda, ka, tā, kad es sāku tanī iedziļināties, ka tas vārds skandalon, uh, viņš tā kā uh, noz, apzīmē slazda daļu. Да, такая как приманка, на что ложилась приманка. Uh, Tā, kā- tā kā tā sadaļa peļu slazdā, ja, tā daļiņa, uz kuras liekas tas siers, pie kura nāk klāt, nu, piemēram, ja. Подумайте, м, м, ну, Sava ziņā altārs, tā kā, ja. м, я это, Вел на altars. А, и знаете, что интересно? Э, я читал то, что в Африке делают специально так, чтобы поймать зверя. Не убить его, но поймать его. Un interesanti ir, э, es lasīju, ko Āfrikā dara, lai viņu, lai noķertu dzīvnieku. Nu, tam, lai nevis nogalinātu, bet noķertu. Да, они, например, там ложат в капкан там банан, а, обезьяну, если, допустим, ловят. Ja ķer pērtiķi, tad viņi liek slazdā э, banānu. Она видит этот банан. Viņa redz to banānu. Она засовывает туда руку. Iebāž tur ну, roku. лапу, э, не руку, лапу. Ķep. <laughs> И хватает этот... Э, Paņem to банан. А назад она руку вытащить не может. А назад... Да, ну он... Да, то есть там он, она засовывает ее, допустим, так, да, хватает, а назад нельзя вытащить, потому что, ну, э, ну Tā понимаете. doma ir tāda, ka nu, ir uh, ap, tā kā plakanas caurums kaut kādā, piemēram, sieniņā, ja, kurā var ar taisnu plaukstu iebāzt pērtiķis un paņemot to banānu, viņš uztais dūru un viņš vairs nevar to roku izvilkt ārā. To ķepu. И что самое интересное, Un interesantākais, ka, что секрет в этом очень прост. ka noslēpums ir elementārs Нужно, ši- šai нужно- lietai. нужно отпустить э, банан. Lai tiktu vaļā, vajag atlaist banānu. Ну, нужно отпустить обиду, правда? Vajag atlaist to И aizvainojumu. все, и ты свободен. Un viss, un tu esi brīvs. Но так как банан-то хочется, справедливости-то хочется, Un tā kā gribas banānu un gribas taisnību, чтобы тот, кто обидел нас, он тоже как бы понял или пострадал, ka tas, kurš mums ir nodarījis pāri, viņš arī ciestu un dabūtu. и мы держимся. Ну, Mēs Vai. turamies pie tā banāna. И знаете, это как приманка врага часто. Tas ir kā ienaidnieka tāds... Uh... Приманка, приманка, как на латышском? Hmm? Nu, māneklis, jā. Tas ir kā ienaidnieki māneklis uz mums, tas šis aizvainojums. Знаете, враг очень знает, где, где испортить отношения. Uh, Un ienaidnieks zina, kur, uh, kurās vietās vajag sabojāt šīs attiecības, з- На что мы попадемся, uz ko mēs iekritīsim, где наши слабые места. kuras mūsu vājās vietas. У нас есть слабые места? Mums ir vājās vietas, Согласен, у меня тоже есть. <laughs> daudziem ir, ja? У меня тоже есть. Man arī ir. А, И, ну, мы можем попасться, это бывает, если у нас есть слабые места, мы можем попасться в них. Un mēs varam iekrist šīs lamatā, šajās lamatās, un uh, mums, ja mums ir šīs vājās vietas, tad tas ir normāli, ka mēs iekrītam. Просто, опять же, другой вопрос. Мы решим выбраться, отпустить что-то, разобраться с какой-то своей проблемой. Jautājums ir, vai mēs uh, nolemsim atlaist šo lietu, tikt skaidrībā, atrisināt problēmu. Ну, можете представить, Если обезьяна, допустим, <laughs> она попала в этот капкан, она вырваться не может, хочется ей этот банан. Ja pērtiķis ir saķēris šo banānu, iekritis lamatās, ja, viņš nelaiž viņu vaļā, jo grib šo banānu. Я думаю, появляется у нее такое волнение, стресс, может быть, злость. Я думаю, ka viņai par, parādās šis uh, stress, ja, kaut, И я думаю, ну, наверное, если у нас есть обиды э, что-то похожее появляется, такое раздражение, неудовлетворенность. Un es domāju arī mums, ka ja ir šis aizvainojums, tad parādās neapmierinātība kaut kāda. Мы видим разделение, мы видим какой-то бунт, противостояние. Mēs redzam kaut kādu pretošanos, sacelšanos. Мы хотим что-то доказать, что-то добиться. Mēs gribam kaut ko pierādīt, kaut ko sasniegt. И мы как в плену находимся этого всего. Un mēs it kā atrodamies э, Я просто... не нравится смотреть э, Слово Божие, потому что там так много примеров, таких же похожих, как и наши. Un man, skatīt, э, man patīk skatīties Dieva vārdā, jo tur ir daudz dažādu piemēru, kas ir arī mūsu dzīvē. Я вижу, что там такие же реальные люди, как и я, как и вы. Es redzu, ka tur ir tādi paši reāli cilvēki kā es un jūs. Такие же самые проблемы. un viņiem ir tādas pašas problēmas. Ну, ты смотришь и думаешь, ну, там, допустим, если мы посмотрим на Моисея, он был такой, э, как э, Дио, Вирс, Varens tāds Dieva и vīrs. мы там восхищаемся, как Бог его вел. Uh, Mēs esam uh, sajūsmināti jā, par to, kā viņš tur to visu darīja, Но cik varens если, viņš но если bija. мы немножко так начнем идти по его, ну, так, истории, его жизни, Bet, ja mēs sāksim izsakot viņa dzīvi, мы смотрим, <clears throat> убил человека, да, mēs redzam, viņš nogalināja cilvēku, испугался nobijās и на 40 лет пропал. un uz 40 gadiem pazuda. Но пропал тоже из-за причины обиды на Господа, что он не пришел и как бы не защитил его, не поднял его в тот миг, не Uh, Bet pazuda arī tāpēc, ka viņam parādījās aizvainojums uz Dievu, ka Dievs neatnāca viņu nepaglāba. 40 лет. 40 gadi. Я думаю, сколько нам нужно, чтобы мы что-то поняли, что нам надо наконец-то отпустить э, вещи из нашей жизни, чтобы пришла радость и свобода. Es domāju, cik mums vajag laika, lai mēs varētu atlaist savu aizvainojumu un mūsu dzīvēs ienākt prieks. наши семьи пришел мир и покой. Mūsu ģimenēs ienāktu miers. Отпустить какие-то мелочи. Atlaist kaut kāds uh, sīkums no savas dzīves. Я, я где-то неделю назад просто ходил так по городу и думал. Kaut kur nedēļa atpakaļ staigāju pa pilsētu un domāju. Я живу в Латвии, в таком мире, в принципе. Es dzīvoju Latvijā, tādā pasaulē. Что мне не хватает? Kā man trūkst? У <laughs> меня есть Бог, у меня, в принципе, все есть, что мне нужно. Man ir Dievs un, э, principā, man ir viss, kas man vajadzīgs. Я вижу другую сторону, в моей стране, ну, есть ну, много насилия и нету мира сейчас. Es redzu arī otru pusi, ka ir э, daudz э, nežēlīguma visapkārt un uh, ну, насилия много, да. Vārdarbības. Люди проходят через тяжелые ну, вещи. Cilvēki iet cauri э, grūtām, smagām lietām. Я думал, я за какую-то чепуху <laughs> там начну здесь жаловаться или обижаться на что-то, или что что-то мне не хватает. Un es tagad ar kaut kādu sīkumu sāktu žēloties par to, ka man kaut kas trūkst. Ну, там, телефона, <laughs> может быть, хорошего не хватает. Gribas jaunu telefonu labu. Штанов еще вторую, третью пару. Nu, kāds otru, trešo pāri bikšu. Или кто-то там забыл, не вспомнил меня, когда э, проводил хорошо время. Vai kāds ne, э, neatcerējās par manīm, kad pavadīja labu laiku ar citiem? Я думаю, это такая чепуха. Tas tāds sīkums vien ir. А, а вы помните, Э, Давида и его сыновей. Atceraties Dāvidu un viņa dēls. Помните Авесолома, его первого сына, правильно? Авесолом. Авес. Atceraties pirmo viņa dēlu, Avesalom. Absalom. Угу. Тоже а, он <clears throat> считал, что его отец так несправедливо относится к разным вещам, Absalons arī uzskatīja, ka viņa tēvs nepareizi uh, attiecas pret daudzām lietām. Он был неудовлетворенным э, тем, что делает его отец. Viņš nebija apmierināts ar to, ko tēvs dara. Потому что когда его сестру изнасиловали, и отец ничего не сделал, он был очень обижен на него. Jo, kad izvaroja viņa, sie, uh, viņa māsu, Mm. tēvs neko neizdarīja, viņš bija par to ļoti aizvainots. И, и многие вещи дошли до того, что он противостоял вообще отцу. Un daudz, uh, daudzās lietās jau aizgāja līdz tādam, ka viņš stājās pretī savam tēvam. Он был в бун- бунте против своего отца. Viņš bija dumpinieks pret savu tēvu. Но <clears throat> через все это его жизнь тоже закончилась. Его убили. Un galu galā arī viņa dzīve beidzās, jo viņu nogulināja. Он не мог простить своему отцу то, что он пассивный, то, что он не делает вещи, э, может быть, не стоит за семью свою. Viņš nevarēja piedot savam tēvam, ka tēvs ir tāds не un по par savu не nestājas pretī. Хотя Давид был удивительным человеком и тоже Божьим человеком. Kaut arī Dāvids bija ļoti brīnišķīgs cilvēks un Dieva cilvēks liels. Знаете, <clears throat> все что угодно может причинить нам боль, да, в какой-то мере. Ziniet, jeb, jebkas var mums nodarīt pāri un, un uh, kaut kādas sāpes mūsos izraisīt. Mēs, ja mēs tā pasmotam, часто uh, это боль, это иногда наше собственное «я», да? На, на, у нас болит внутри наше собственное «я», меня ранили, меня обидели, меня забыли. А, bet, ja mēs tā dziļāk paskatāmies, tad pārsvarā šīs sāpes ir э, tas, ka э, mūsu es ir ievainots, ja? aizvainots kaut kādā ziņā. Uh, иногда мы, ну, можете сами увидеть, обиженного или нет, на кого-то или на что-то. на Reizēm Бога, jūs arī paši varat redzēt vai, un sajust, vai jūs esat uz kādu ap- aizvainoti. Вы можете видеть, если вы обговариваете других людей, критикуете или сплетничаете, вы можете- можно сказать, что есть обида внутри нас. Jūs varat ievērot, ka jūs paši arī tā kā tankojat par citiem cilvēkiem, un uh, šis ir tas, tas aizvainojums mūsos iekšā. А, Это показывает о том, что мы не простили, мы не отпустили эту обиду. Tas parāda to, ka mēs neesam atlaiduši šo aizvainojumu, ka mēs neesam piedevuši tam otram cilvēkam. И знаете, обида, она перерастает в такую горечь и такие, ну, пускает глубокие корни. Un aizvainojums ar laiku pāraug tādā rūgtumā un ielaiž ļoti dziļas saknes. И Ефесян, э, евреям, 12, 15. Un ebreju vēstulē 12, 15. <clears throat> Говорится, говорит, смотрите или наблюдайте, чтобы никто из вас не был лишен благодати Божией, и чтобы никто не причинил бы вам вреда, подобно горькому корню, который пророс среди вас, и чтобы им не осквернились многие. Es jau arī atradu. Tā, un uh, vēstule ebrejiem 12, 15, ja? Pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dievu žēlastību, lai nekāda rūkta sakne augstu izaugusi jums nekaitētu un daudz ar to netiktu apgānīti. Знаете, Бог говорит, смотрите и наблюдайте. Dievs saka, ka skatieties un eh, novērojiet. Зачем наблюдайте? Kāpēc novērot? Наблюдайте за своим сердцем, Novērojiet savu sirdi, чтобы туда ничто не попало, и чтобы это не, не, не, как, не принесло горечь, корень не начал расти. novērojot savu sirdi, lai tajā nekas neiekļūst un tas nebūtu kā pamats t- rūgtumam un tām saknēm. Потому что это не только вас осквернит, это осквернит многих. Jo tas apgānīs ne tikai jūs, bet uh, arī apkārtējos, ar ko jūs esat tā kā Это cieši. серьезно, это предупреждение. Бог преду- предупреждает нас. Un tas ir nopietnas brīdinājums no Dieva puses pret mums. Он говорит, не жди, когда что-то произойдет, или кто-то извинится перед тобой, или кто-то э, поймет, что он обидел тебя. Un negaidi, ka kāds atvainosies vai uh, sapratīs, kā savādāk, ka viņš tik tev kaut ko nodarījis. Он говорит, наблюдай и смотри, чтобы это не пустило корнем в твоем сердце. Viņš saka, novēro tā kā savu sirdi un sargā viņu, lai šī rūgtuma saknes nerodas. Чтобы многие не осквернились. Lai daudz netiktu apgānīti. У <clears throat> меня есть такой хороший пример. Я э, в Украине, у нас было такое разделение церкви. Man ir labs piemērs. uh, Ukrainā pie mums bija draudas sadalīšanās. Два брата, ну, Что-то они не поделили, может, я до конца не знаю, но они что-то не поделили между собой. А, divi brāļi bija, kuri savā starpā kaut ko nesadalīja. Nē, es par to pārliecināts, bet, nu, apmēram tā. И один брат, на самом деле, обиделся на второго брата очень. Он Un э, viens э, brālis tiešām ļoti apvainojās uz otru брал, И он, ну, ушел, даже не ушел, там даже вплоть до того произошло, что и как будто <laughs> его выставили из церкви. Un to vienu brāli tā kā izraidīja no draudzes ārā. Как будто, ну, причина есть обидеться, да, ну, больно. а, Ir тебя. iemesls, uh, par ko būt aizvainotam, ir sāpīgi. Но знаете, что было еще трагичнее, что многие люди тоже были обижены на то, что происходило в церкви. Uh, Un, ziniet, daudz cilvēku arī bija savā ziņā aizvainoti ar to, kas notiek draudzē. Многие пошли за тем братом, который обиделся, потому что э, вс- сострадали, вот так несправедливо с ним поступили. Uh, Daudz no draudzes locekļiem aizgāja līdz tam brālim, kurš bija aizvainots un izdzīts tā kā ārā. Viņi tā kā juta viņam līdzi. Многие из этой ситуации вообще ушли из церкви. Daudz vispār aizgāja prom no draudzes. И это такой был, ну, я помню, печальный опыт. Es atceros, bija tāds rūkts, tāda rūkta pieredze. И тот брат, который ушел с горечью, вся церковь, ну, у него была такая, которая была недовольна, обиженная, а, обозленная. Un uh, tas brālis, kurš tā kā tika izraidīts un viņam līdzi aizgāja cilvēki, visa viņa draudze uh, bija tāda nikna aizvainota, ja, jo visi tie cilvēki sevī nes to iekšā. Я знаю, потому что я встречался ну, с этими людьми и разговаривал. Es zinu, jo esmu ticies un runājis ar šiem cilvēkiem. И потом эта церковь вообще даже распалась. Un gal galā šī draudz izjuka. И еще печальнее, эти братья не общались в течение 10 лет. Два брата. Un bēdīgi tas, ka šie divi brāļi desmit gadus nerunājās savā starpā, kaut arī bija brāļi. Они не могли вместе даже встретиться, чтобы быть в одной семье с мамой и с отцом. Viņi nevarēja satikties kopīgos ģimenes svētkos, lai pabūtu kopā ar ģimeni, ar vecākiem. И да, вопрос, что нужно произойти, чтобы мы опять расположили сердца друг к другу и меняли что-то, были свободны. Un jautājums, kam ir jānotiek, lai, э, mēs, lai mūsu sirds tā kā atkausētos, lai mēs būtu atvērti viens pret otru un būtu kopā? Нам нужны какие-то трагедии. Mums ir vajadzīgs kādas traģēdijas. Или мы можем сделать это как-то попроще, сделать выбор, решение и идти. Vai to var izdarīt vienkāršāk, izdarīt izvēli, tā kā piemēram atmest to un iet uz priekšu. Я помню, один из братьев попал в катастрофу и лежал в реанимации. Es atceros, ka viens no brāļiem tika aut, eh, katastrofā un eh, gulēja reanimācijā. Шел к брату без всех этих э, прошлых э, обид и недоразумений. Un uh, otrs brālis ļoti vienkārši šajā gadījumā visu aizmirsa, visus aizvainojums pagātnes un devās pie savu brāļu slimnīcu. Бог говорит нам попроще. Следи за своим сердцем, чтобы что-то туда не проникло. Dievs uz mums runā vienkāršāk. Viņš saka, sekojiet līdz savai sirdī, lai tajā nekas netrāp. Знаете, э, горечь или обида, она очень быстро растет. Ziniet, а, rūgtums vai aizvainojums, viņš ļoti ātri aug. Очень быстро. Ļoti ātri. Захватывает наш разум, наше сердце, наше отношение. Aptver mūsu prāts, mūsu sirdis, mūsu attiecības ļoti ātri visu to saķer Я sev. думаю, что вы сталкиваетесь с людьми, когда вы говорите, ну там, что с тобой происходит? Un sadīkoties ar cilvēkiem, kad jautā, kas ar tiem notiek. Он говорит, да нет, все нормально. Nē, nekas viss kārtībā. Иногда людям уже трудно осознать, что он так далеко уже погруз в своих проблемах и этой обиде, что он не видит, э, что Э, с ним происходит. cilvēkiem ir, ā, cilvēki bieži vien ir tik dziļi šajos aizvainojumos un ā, rūgtumā, ka viņi nemaz neredz to, kas ar viņiem notiek, un viņi nevar to padalīties ar pārējiem, lai tā kā izskatītu sirdi un varbūt atrisinātu šīs problēmas. А, Я хотел, чтобы мы открыли Луки 17 главу. Es gribētu, lai mēs attaisam Lūkas evaņģēliju 17. nodaļu. Тут э, с первого стиха по шестое. No первое līdz sestajam pantam. Угу. Иисус сказал своим ученикам, «Э, поводы для греха не могут не проявиться, но горе тому, кто толкнет людей на грех для того, кто хотя бы одному из этих меньших даст повод к греху, было бы лучше, если бы ему надели мельничный жернов на шею и бросили в море. Поэтому следите за собой. Если твой брат согрешит, упрекни его. И если он раскается, прости его. Если даже он согрешит против тебя семь раз в день и семь раз придет к тебе и скажет «Я каюсь, прости его». Апостолы как-то спросили Господа, прибав нам веры». Господь ответил, «Если у вас есть вера, величиной хоть в горчичное зерно, то вы можете сказать этому тутовому дереву, вырвись с корнем и пересади, э, пересади себя в море, и оно вам подчинится». Lūkas evanģēlijas 17. Э, vēl viņš teica saviem mācekļiem, nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam, caur ko tā nāk? tādam būtu labāk, ja tam ap kaklu apliktu dzirnakmeni un to nogremdētu jūrā, nekā tas apgreicinātu vienu no šiem mazajiem. Sargaities, ja tavs brālis grēko, pamāc to, un ja viņš nožēlo, piedod viņam. Un ja viņš grēko pret tevi septiņas reizes dienā un septiņas reizes nāk pie tevis un saka, man ir žēl, piedod viņam. Un apustuļi sacīja savam kungam, vairo mums ticību, bet viņš sacīja, ja, mu, ja jums būtu ticība kā sinepi graudiņš un jūs sacītu uz šo vīģis koku, izraujies ar savām saknēm un deisties jūrā, viņš jūs paklausītu. Здесь Иисус говорил о прощении. Šeit Jēzus runā par piedošanu. И он говорит, если кто-то вас обидел там, шесть раз или семь раз даже в день, Un viņš saka, ja jūs kāds ir apvaidojis sešas vai pat septiņas reizes dienā, он говорит, простите его. piedodiet viņam. Вас кто-то обижал шесть раз в день. Jūs kāds ir, jums kāds ir darījis pāris sešas reizes dienā? <laughs> Paldies. Бог бросает нам вызов. Dievs mums met izaicinājumu. Но здесь он говорит тоже об обиде. Э, bet šeit viņš runā arī par aizvainojumu. Просто интересный стиль, э, как э, на Востоке дели, ну, когда на Востоке о чем-то рассказывали, люди понимали, о чем, ну, допустим, говорит, говорится. Un austrumos, kad par kaut ko runāja, šie cilvēki saprata, par ko iet runa. И вы видите там в стихе шестом, он говорит о таком дереве, как смоковница. Un jūs redzat, ka sastajā pantā viņš runā par par vīģis koku. И знаете, когда он рассказывал, Un kad viņš stāstīja, люди на Востоке понимали, почему он упомянул э, именно это дерево. ā, un kad viņš stāstīja cilvēki austrumos, viņi saprat, kāpēc tiek par piemēru izmantots vīģis koks. Он говорил, что происходит, а, если мы не прощаем обиды. Un Viņš teica, kas notiek, ja mēs nepiedodam aizvainojumu. И он упомянул о смоковнице. Un viņš pieminēja vīģis koku. Знаете, смоковница, кто-то ел плоды этого дерева? Kāds ir ēdis vīģi? Вкусно? Garšīgi? Но ну, там есть плоды, которые очень невкусные. Bet та э, tādi augļi, kas И знаете, что интересно, когда Иисус говорил об этом, он, э, kad Jēzus par to runāja, э, в то время это дерево было очень ходовым. Ну, tajā, tajā laikā šis koks vīģis, viņš bija tā kā и его использовали, знаете, для чего? Ziniet, kam viņš tika izmantots? Для гробов. Priekš zārkiem. гробы. Lai zārkus taisītu. Оно было очень прочное. Viņam bija ļoti izturīgs koks. Эти деревья очень быстро росли. Tie koki ļoti au, ātri auga. Их легко было обрабатывать. Viegli bija apstrādāt tos. И когда Иисус говорил, все понимали, к чему он ведет. Un kad Jēzus runāja, visi zināja, par ko iet runa. То есть качество, ну, это дерево было, ну, очень пригодно, в любом условии оно растет. А, šis koks bija ļoti noderīgs, viņš auga jebkuros apstākļos. И растет в таком сухом, даже неблагоприятном климате растет. А, šis koks auga pat sausā, ļoti nelabvēlīgā klimatā. И иногда это как э, и он имел в виду Примеры это как об обиде, когда он говорил об этом дереве. Он рунает, par šo koku, viņš tā kā bija domājis par šo И он сравнивает эту обиду с этим деревом, со смоковницей. Он есть salīdzina šo aizvainojumu ar vīģis koku. Оно захватывает очень быстро. Знаете, обида очень быстро захватывает наше сердце. Aizvainojums ļoti ātri uh, viss aptver mūsu sirdi, tāpat kā vīģis koks aug. Очень быстро растет. Ļoti ātri aug. И в любых условиях, правда? Un jebkuros apstākļos. Не- И не важно, какой ты национальности или где ты там работаешь. Nav svarīgi, kādas nacionalitātes tu esi un kur tu strādā, какого ты там слоя общества. kāda uh, dzi... sabiedrības slāņa pārstāvis tu esi. Обида есть обида, она будет расти. Aizvainojums ir un paliek aizvainojums un viņš augs. И если нет покаяния, она будет расти еще больше. Pakāpienī, ja ir pakāpienī. Kā bija tas vārds? Pakāpienī, kā nav tieši. Ja nav nožēlas, ja, tad šis rūgtums turpinās augt. Если у тебя нет радости, то же самое, э, есть, она будет расти. Un ja tevi nav prieka, tad arī tas uh, viss rūgtums augs. И рано или поздно, agri vai vēl, мы превращаемся от таких, можно сказать, духовных мертвецов, мы не перестаем быть живыми. Мы э, pārtopam par tādiem мирущим, garīgiem cilvēkiem, bet, э, kuri nav И не всегда, э, я думаю, вы со мной согласитесь, не всегда легко избавиться от такой глубокой обиды и горечи в сердце своем. Un jūs piekritīsiet, ka nevienmēr ir viegli tā kā atbrīvoties no dziļām, dziļā aizvainojuma, no tā rūgtuma, kas ir sevi iekšā. Многие люди ходят с обидой э, на своих родителей, на друзей, на братьев по 10, по 20 лет. Daudz cilvēku staigā ar aizvainojumu pret uh, savu māti, pret brāļiem, pret ģimeni desmitiem gadus. И чем больше они ходят, тем труднее им избавиться от этого. Un jo ilgāk viņi tā staigā, jo grūtāk tikt vaļā no tā visa. уже нету мамы или папы в живых, они все равно держат эту обиду и горечь внутри себя. Mātes un tēvu vairs nav, viņi vairs nav dzīvi, bet šis aizvainojums joprojām ir viņos. Ты смотришь, уже даже на, на лицах, на характер, на стиле жизни отображается э, это все. Skatoties uz cilvēku, tu redzi, ka viņa raksturā, viņa dzīves stilā un viņam uz sejas jau kļu, nu, ir rakstīts tas, ka viņā ir aizvainojums. Mm. То есть даже если мы говорим опять об этом дереве, в нем корневая система очень глубокая. Un runājot par видеть, э, vīģis koku, viņam saknes ir ļoti дзилис zemē. Знаете, интересно, когда срезает, многие деревья, вы видите, в Латвии там срезали, больше не растет, правда? Ну, Uh, jūs esat redzējuši, ka Latvijā, piemēram, no, nozāģējot koku līdz ar zemi, viņš vairāk neizauga. Ну, интересно, с этим деревом, оно, э, это не знаю, что на расти не будет, оно время, через время начнет расти опять. Э, bet ar vīģis koku savādāk, viņu nozāģējot līdz ar zemi, viņš pēc laika atkal izaug. Потому что корни настолько глубокие, настолько э, сильные. Jo ir ļoti dziļas un stipras saknes šim kokam. Иногда люди говорят, да, я уже забыл про все это, мне уже не, это не, не волнует. Daudz ļaudis saka, ka man tas vairs jau neinteresē, viss tas, kas ir noticis, es jau par to esmu aizmirsis. И приходит какая-то ситуация или какой-то человек, который напоминает тебе, там, может быть, отца или м, ну, кого-то напоминает, сразу внутри нас, фух, поднимается такой с- жар внутри нас. Bet uh, atrodoties kaut kādā situācijā vai kaut kādam cilvēkam atnākot, kaut kādas atmiņas par kaut ko uzpeldu un uh, nāk šis karstuma vilnis atmiņās par to aizvainojumu, kurš ir bijis kādreiz pret kādu. Я, у меня что-то похожее было, моего дедушку, когда я был маленьким, ну, я очень любил его, его убили, ну, Man bija kaut kas līdzīgs, man no vecstāva, kur es ļoti mīlēju, uh, nogalināja. М. И я стал христианином, я постарался ну, простить э, этого человека, даже его не видел. Un kļūstot par kristieti, es tā kā pat, э, pacentos, lai piedotu šim cilvēkam, kur es nekad neesmu redzējis, to, ka viņš nogalināja vectēvu. И где-то два года назад Un kāds divus gadus atpakaļ я встретил одного человека, es satiku kādu cilvēku. и у меня внутри что-то зашевелилось, ну такая прямо ну, ненависть. Я думаю, ну я его видел, ну мне ничего не сделал этот человек. Un manī iekšā kaut kas sakustējās. Я пришел говорю, Бог, я не понимаю, что, ну, что со мной происходит. А он un es ejot pie Dieva prasu, ka, Dievs, kas notiek ar manīm, es И Бог мне говорил, что, ну, о том, что э, мне поднялись те вещи, которые напоминают мне каким-то образом человека, который ну, убил моего дедушку. Uh, un Dievs man atbildēja, ka šajā situācijā ir radušās kaut kādas Satiekot šo cilvēku, ir uh, uzpeldējušas kaut kādas atmiņas, un, uh, kas man atgādina par to cilvēku, kurš ir nogalinājis manu vecstāvu. Я понял, что ну, дерево я срезал, но корни я не вырвал. Es sapratu, ka es šo koku esmu nozāģējis, bet uh, saknes manī vēl ir iekšā. Конечно, я опять приходил и опять просил Бога прощения и отпускал этого человека. Un, protams, es atkal nācu pie Dieva un uh, lūdzu viņam piedošanu un uh, centos piedot arī tam cilvēkam, tam И- slepkavam. И я, я даже тому человеку, которого я встретил, я постарался тоже к нему относиться с любовью, что-то делать для него, чтобы и поменять свое сердце еще больше. Un arī tam cilvēkam, kuru es satiku, es centos pret viņu attiekties ar mīlestību un darīt viņu labāk kaut ko, lai tā kā mazinātu sevi to то, ka, то, kas manī bija tas ienaids parādījies pret viņu. И для, для меня сейчас, ну, радость, я могу его встретить, я могу а, а, ну, обняться вместе с ним, поговорить. No. Un, un tagad es esmu priecīgs viņu redzot, es viņu varu apķert, es varu ar viņu aprunāties. А, поэтому иногда надо проверить, что есть в нашем сердце, и не носим ли мы какую-то тяжесть, нет ли у нас каких-то еще больше корней, которые могут нас тащить назад Un tāpēc būtu uh, labi reizēm pārbaudīt savu sirdi, paskatīties viņa iekšā, vai nav kaut kādas saknes palikušas no kaut kādiem grūtiem brīžiem, no kaut kāda aizvainojuma, kas pēc tam var uzpeldēt. Я уже говорил, что плоды этого дерева, некоторые плоды, они горькие. Es jau runāju, ka viņas kokam ir saldi un i- gadās arī ļoti negaršīgi un rūkti augļi. И в то время м, В основном эти плоды покупали бедные люди. Pārsvarā tajā laikā šos augļus pirka nabadzīgie. И они кушали так по кусочку. У меня ēda tādu pa mazam gabaliņam, Потому что они были очень горькие. jo viņi bija ļoti rūgti. иногда мы наши проблемы или обиды так же само откусываем и жуем, жуем эту горечь, жуем. Reizēm mēs arī tos pārnodarījumus savējos un mūsu aizvainojumus tā ļoti lēni gremojam. Мы размышляем над этим много. Ā, Mēs par to daudz domājam, par to, kas mums ir nodarīts. <laughs> Не о Боге размышляем много, мы о том, как нас обидели и как это было несправедливо. Jā, Mēs ā, daudz domājam par to, cik bija netaisnīgi, ka ar mums tā izrīkojās tajā vietā, lai domātu par Dievu. И иногда мы думаем о Боге, как Бог был несправедлив Vēl mēs по domājam par отношению to, к нам. ka Dievs ir bijis netaisnīgs sa- pret mums, jo ir pieļāvis šo situāciju. То, что я вначале рассказал, как в случае, может быть, с Каином. Он думал, как так Бог несправедливо к нему отнесся. Как ситуация ar Kainu, ja, kad Kains domāja uh, э, par Dievu, он viņš tā varēja pieļaut un tā attiekties Я уже говорил, что ну, если мы, у нас есть такой стиль жизни, у нас будет внутри такое, как неудовлетворенность, раздраженность и Kā jūs teicat, mūsu dzīves stils ir tāds, ka mūsos uh, būs šī neapmierinātība, šis rūgtums. И Иисус говорит очень просто здесь. Jēzus šeit runā ļoti vienkārši. Вырви это дерево Izrauj šo koku и прикажи ему в море. un pavēl viņam iet jūrā. Знаете, почему в море? Zināt, kāpēc jūrā? Потому что в море почти ничего не растет, в соленой воде ничего не растет. Jo jūrā ir sāļš ūdens un tur nekas neaug. И Бог говорит, не жди. Un Dievs saka, negaidi. Не жди, не анализируй, как и что, кто тебя обидел или забыл, или не встретил твои ожидания. Dievs saka, negaidi, neanalizēš э, kaut ko, kas nav tavas cerības tā kā attaisnojas no citu cilvēku puses. Он говорит, он ободряет, имей веру, или упражняйся в вере, прикажи этому дереву, чтобы оно ушло, прикажи этой обиде э, покинуть тебя. Viņš saka, trenējies, eh, m- pilnveidos sevi, pavēl šim kokam lekt jūrā. Иногда это, может быть, не получится с первого раза, да. Eh, Reizēm tas nesanāk no pirmās reizes, Но будьте, как сказать, уже на русском забыл, неотлайдīgi, ja? ну, настойчивые, да, спасибо. Eh, bet esiet neatlaidīgi, ja? mēģiniet vēlreiz, vēlreiz un vēlreiz un sanāks. Не дайте, чтобы обида проникала, но, ну, как сказать, штормите эту обиду, пока она не уйдет и не отпустит вас. Uh, uzbrūciet šai, šim aizvainojumam tik ilgi, kamēr viņš padosies un sabruks. Петр сказал, сколько раз надо прощать? Pēters teica, cik reizes jāpiedod? В какой-то мере Иисус сказал, сколько надо, столько и прощай. Kaut kādā ziņā, ja es teicu, cik vajag, tik arī piedod. Если у нас есть обида, значит, у нас есть непрощение. Ja mūsos ir aizvainojums, tā tad ir arī nepiedošana. Вы можете подумать, на кого я обижен или что меня обижает. Varat padomāt par to, uz ko es esmu aizvainots, kam es neesmu piedevis. Скажи, Бог, помоги мне или измени мне, дай какой-то мудрость, как мне избавиться от а, каких-то вещей в моих жизни. Varat prasīt Dievam padomu, lai palīdz jums saprast un uh, dod gudrību tikt no tā vaļā. Отпустите обидчиков. Palaidiet šos pāridarītājus vaļā. А, Мне нравится, как а, в притчах а, 20-22 Uh, Salamana pamācības 20, 22. pants. Тут говорит, не говори, я отплачу за обиду, положись на Господа, Он спасет тебя. Nesaki, es atriepšu ļaunu, cerē uz to kungu, viņš tev palīdzēs. Дайте, дайте Богу разобраться с ситуацией какой-то. Ļaujiet Dievam tikt galā ar šo situāciju. Знаете, почему это не разрешается, наши трудности или проблемы? Zināt, kāpēc reizēm mūsu problēmas un mūsu grūtības neatrisinās? Потому что мы их сами своими силами хотим решить. Jo mēs cenšamies viņus paši atrisināt. Получается? Sanāk? Получается сделать их еще хуже. Sanāk padarīt viņus vēl smagākas, šīs problēmas. И чем они тяжелее, тем их еще труднее решить. Он jo viņas ir smagākas, jo ir grūtāk viņu atrisināt. Uh, uh, поэтому Бог говорит, уповай на меня, дай мне возможность посражаться за тебя, постоять за тебя, если была несправедливость. Tāpēc Dievs saka, paļaujies uz manīm, ļauj mana, э, man tavā vietā atrisināt tavas problēmas un э, aizvainojumus. Знаете, для меня Иисус, ну, Конечно, перфектный такой пример. Нет, priekš manīm Jēzus ir перфектный пример. Если вы посмотрите, обижали ли Иисуса? Vai Jēzus а apvainoja? Да, фарисеи все время за ним гонялись, но если так подумать. я Jā, farizēji visu laiku viņam dzenājās pakaļ. Они были агрессивны, они были недовольны тем, что он делает. Viņi bija ļoti agresīvi, viņi bija neapmierināti ar to, ko viņš dara. Они его обвиняли, они его осуждали. Viņi viņu apvainoja, viņu, viņu nosodīja. Они все время хотели его убить. Visu laiku gribēja viņu nogalināt. За вами никто не бегает, не хочет вас убить. Им Jums pakaļ сказать, neskait, negrib nogalināt. Я говорю, мы живем в такое время вообще благоприятное, можно сказать. Мы mēs тогда tādā ļoti labvēlīgā laikā. Но Иисус был пример. Он, может быть, у него был повод обидеться, но он не обижался. Bet Jēzus priekš mums ir piemērs, jo viņam bija iespējas apvainoties uz kādu, bet viņš to neizdarīja. Когда ему было тяжело, он говорит, ну, ребята, пойдемте со мной молиться, да. Kad viņam bija smagi, viņš teica, puiši ejam lūgt Приходит, mācekļi. а puiši спят. Atnāk atpakaļ un puiši guļ. Ему еще тяжелее. Ну, мог обидеться вообще-то, ну, и сказать, да. Viņam palika vēl smagāk, viņš varēja apvainoties uz saviem mācekļiem, bet uh, viņš to neizdarīja. Он говорит, нет, давайте бодрствовать будем. Viņš saka, būsim nomodā. Все это «А фарисеям, э, их план, ну, я не думаю, что это только был план фарисея, я думаю, Божий план, чтобы Иисус умер за нас, но они распинали Иисуса, убивали. Uh, Fari, farizējiem bija plāns, drīzāk uh, pat tas bija Dieva plāns, ka farizējiem bija plāns tā kā nu, uh, aizvainot Jēzu, <laughs> ja, un gal galā viņu nogalināt. Был повод уби- обидеться и у Иисуса, который ни за что пострадал. Vai Jēzum bija uh, iemesls apvainoties par to, ka viņš, kurš neko nav izdarījis, uh, cieta Запросто был. elementāri? Ученики вообще поразбегались в разные стороны. Mācekļi vispār aizskrēja katru savu pusi. А, На Петра, на которого он возлагал, что он будет основой церкви, вообще сказал, я его не знаю. Uh, Pēters vispār pateica, ka Jēzus nezin, kaut gan Jēzum bija uh, uzskats, ka viņš būs draudzes pamatlīdzējs. Остался один. Palika viens. Если мы посмотрим на церковь, мы не одни, мы есть друг у друга. Ja mēs paskatīsimies uz draudzi, tad eh, redzēsim, ka mēs neesam vieni. Mēs, mums, mēs visi esam kopā, mē- mums ir vienam otrs. Но Иисус был, ну, для меня точно таким великолепным примером, а, как он справился, э, с- справлялся даже с обидой. Bet Jēzus priekš manīm tāds liels piemērs, kā tikt galā ar aizvainojumu. И, посред... и последняя фраза, он сказал, Господи, прости им, потому что они не знают, что они делают. Un pēdējā frāze, ko viņš teica, bija, Dievs, э, kungs, piedod viņiem, jo viņi nesaprot, ko viņi dara. Он не сказал, сказал, а, я на них всех обиделся, забирай мне поскорее, ну, пусть viņš они там живут, es, es убивают друг друга. Там, ну». apvainojies uz viņiem visiem, savāc man ātrāk projām, lai viens otrs nogalina. смысл мне было здесь прийти, чтобы они от меня отказались. Kāda jēga bija šeit nākt, lai viņi atteiktos? Ну, был смысл, Ис- Иисус преодолел это. Uh, Bet Jēzus tam iz- to pārvarēja. И я верю, что Он был таким примером, Он ободряет нас, что мы можем то же самое преодолеть. Es ticu, ka viņš ir tāds piemērs, kurš mūs uzmundrina, par, ra- parādot to, ka mēs varam iziet tam cauri, to pārvarēt. Нет у меня- у нас ничего такого сложного, что мы не смогли бы вместе с Ним преодолеть. Ka nav nekā tik grūta, ko mēs kopā ar viņu nevarētu pārvarēt. Вы согласны? Jūs piekrītat? Я еще раз говорю, нет ничего, чтобы мы не могли бы вместе с Ним преодолеть. Es atkārtošu, mēs, eh, nav nekā, ko mēs kopā ar viņu nevarētu pārvarēt. Иногда мы это- в это не верим, потому что мы не видим изменений. Reizēm mēs tam neticam, jo neredzam izmaiņas. Поэтому Он есть в нашей жизни, чтобы принести нам свободу, Tāpēc viņš ir mūsu dzīvē, lai atnes mums brīvību, радостную весть, да, как принести. eh, priecīgo ziņu, Чтобы мы были vēstu, свободны, чтобы у нас был мир, чтобы мы спокойно спали, lai mums būtu brīvība, miers, lai mēs varētu mierīgi gulēt. чтобы мы могли друг друга смотреть в глаза и не опускать их э, вниз. Lai mēs droši varētu skatīties viens otram acīs, nevis pie satikšanās novērsties uz zemi. Или если кому-то трудно, мы сказали, идем, я помогу тебе пройти через это. Uh, Vai ja kādam no mums ir grūti, tad teikt otram, ejam, es tev palīdzēšu iet tam cauri. Он дал, он дал нам друг друга. Un iedeva mums uh, vienam otru. И Он хочет, чтобы мы радовались. Viņš grib, lai mēs priecājamies. подумайте об этом. Varbūt padomājiet par šo. Я, знаете, для меня было даже сегодня такое маленькое свидетельство. Я ехал с своей сестрой, она меня сюда везла. Man сегодня bija tāda maziņa liecība, ka uz šeien man ved māsa. Она не знала, о чем я буду говорить. не nezināja, про кого я runāšu. Но она говорит, что-то я вспомнила вчера, мне кажется, вчера. Вчера она была в одном месте, она кое-какие вещи Бог ей напомнил. Uh, bet viņa teica, ka viņa bija vakar kaut kur, un uh, Dievs viņai atgādināja pāris lietas. Она вспомнила одну девочку, которая была из неблагополучной семьи, и она была та, кто обижал ее. Uh, un uh, viņa atcerējās, ka bija viena meitene no nelabvēlīgas uh, ģimenes, kura viņu apbižoja. И она говорит, ну, я чувствую, что Бог говорит мне, чтобы я Просил у него прощения за это, за что я обижала. Uh, viņa māsa bija tā, kas darīja tai meitenei pāri no nelabvēlīgās ģimenes, un uh, viņa sadzirdēja, ka Dievs viņai saka, lai viņa iet un palūdz viņai piedošanu. Это важно очень. Tas ir ļoti svarīgi. Бог говорит нас, чтобы вынять, может быть, остатки этих корней, которые есть у нас внутри, которые мешают нам, может быть, двигаться к Нему. Dievs uz mums runā, un uh, lai mēs varētu izņemt šo, šo sakņu atlikumus no sevīm, lai attīrītu sevi. Иногда мы обижаем людей, может, не специально, но и иногда, может, мы когда-то обижали, даже не обратили внимания, что мы обижали кого-то. Reizēm mēs apbižojam cilvēkus, un nevienmēr tas ir speciāli, un nevienmēr mēs to ievērojam, ka mēs esam to izdarījuši. Но Бог, Он говорит к нам с- специфически, тебе нужно попросить прощения или даже, может, найди этого человека и попроси у него прощения. Bet Dievs runā uz mums ļoti specifiski. Viņš uh, liek mums э, lūgt piedošanu tam cilvēkam, reizēm pat to cilvēku atrast un lūgt piedošanu. Потому что это свобода не только для того человека, но и для нас тоже. Jo tā būs э, brīvība ne tikai mums, bet arī tam cilvēkam. Я могу сказать, я так рад, что я так то, что я помнил, простил, и я не чувствую какую-то связь с теми людьми, которые меня обидели когда-то. Un uh, es zinu par sevīm, ka tagad, kad es esmu piededz, piedevis un lūdzu piedošanu daudziem cilvēkiem, kas man darījuši pāri, es tagad jūtos brīvs un daudz vieglāk. И мне сейчас легче и легче прощать людей, даже если они меня обижают. Мне все равно обижают люди, ну. Или я обижаюсь. Un, а, uh, э, tagad man ir arvien vieglāk un vieglāk piedot citiem, kas mani apbižo vai apvaino, un tas notiek arī līdz šim. Иногда дети, ну, мои дети иногда меня не слушаются, или иногда я им сделаю ну, больно. Мне легче сказать им, опуститься на их уровень и сказать, прости меня, сынок, что я был строг к тебе или повысил голос на тебя. Reizēm mani bērni man, man kaut ko izdara, vai es kaut kā ne tā pret saviem bērniem attiecos, un man ir eh, daudz vieglāk tā kā nolaisties līdz viņu līmenim un pateikt, ka dēls piedod man, es biju netaisnīgs pret tevi. Я, я чик, обрезал, все, я свободен, я перед Богом, я и перед ними я чувствую свободным, у меня нету чувства вины, у меня нету э, неудовлетворенности внутри меня. Visas saknes es uzreiz apgriežu un uh, jūtos daudz vieglāk, un es Dievu priekšā tā kā stājos jau tīrs, bez aizvainojuma saknēm. Иногда вместе поплакали, и потом довольны идем что-то делать. Reizēm varam kopā paraudāt ar, Да. uh, kopā ar dēlu, un tad varam kopā iet uh, kaut ko darīt. И поэтому я верю, что это Божий план, что мы можем обижать друг друга, мы можем обижаться, но э, Бог не желает, чтобы мы остались, и чтобы это захватило наше сердце, и чтобы враг контролировал нас или Es ticu, ka Dieva plāns ir pat, ja mēs kādam kaut ko izdaram vai mums kāds kaut ko izdara, ka mēs to visu atrisinam, piedodam, jā, lūdzam piedošanu un tādā veidā kļūstam brīvi un ejam tālāk. Поэтому mm. Наверное, одно из моих таких желаний, хочу больше и больше видеть нас, как э, христиан, более довольными, удовлетворенными, живущими, а не существующими. Un viena no vēlmēm, kas man ir redzēt ar vien vairāk un vairāk kristiešus, kas ir uh, priecīgi un apmierināti ar dzīvi, nevis kas vienkārši eksistē. Yeah. Я очень радуюсь, когда я вижу, когда э, люди исцеляются, когда люди изменяются. Мне это радость лично приносит. Думаю, Богу это тоже огромная радость приходит в его сердце. Un es ļoti priecājos, un man atnes prieku tas, ka es redzu, kā cilvēki mainās, ka viņi tiek mm. Хорошо, я на, на этом остановлюсь. А то arī es И я хочу сказать, я рад быть среди вас еще раз. Man ir prieks būt ar jums kopā. Я верю, что это Божья любовь и радость, она будет проникать и высвобождать вас для того, чтобы вы были более и более свободны и, и жили. Un es ticu, ka Dieva mīlestība ar vien dziļāk un dziļāk ies jūsos iekšā, lai jūs atbrīvot un lai jūs būtu daudz priecīgāki un laimīgāki. Mm. Давайте Давайте помолимся. Lūksim Спасибо Тебе, Господь, за каждого из нас. Paldies Tev, kungs, par katru no Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты знаешь, где мы находимся. Paldies, ka Tu zini, kur mēs atrodamies. И я знаю, что, несмотря на все это, Ты любишь нас. Es zinu, ka neskatoties uz to visu, Tu mūs mīli и что твоя любовь, она настолько, а, как сказать, велика и глубока, Он ka tava mīlestība ir tik liela un что ты не хочешь оставить нас даже с малейшей какой-то недоразумением или какой-то обидой внутри наших un, сердец. un ka tu negribi atstāt э, mūsu sirdis un mūsu pat ar vismazāko aizvainojumu vai Я молю тебя, если нас что-то еще мучит или что-то беспокоит нас, Es lūdzu, ja kaut kas mūs nomoka, ты нам, Отец, открой. Atver mums to, Dievs. Помоги нам пройти и отдать это. Ļauj mums iziet tam cauri un to atlaist. Помоги нам больше и больше ходить в свободе. Palīdz mums ar vien bie, vairāk iet, staigāt brīvībā. И пережить это Твое присутствие еще больше. Un pārdzīvot šo Tavu klātbūtni ar vien vairāk. Мы любим Тебя. Mēs mīlam Tevi. мы рады, что мы можем быть с Тобой. Mēs esam priecīgi, ka varam būt kopā ar tevi. Спасибо Тебе, дорогой наш Отец и Сын и Дух Святой. Paldies Tev, mūsu dārgais Tēvs, eh, Svētais Gars. Аминь. Amen.